bojo ayu nang dodo marai dede jalo kulkas jalo kul buntang gak Timbang nganggur pojok joket Set ayo rek popo aja mepet mepet pepet dewe senang nyanyi kakek Boleh joget anak iki tekan sampai cemek lakune tur kalon lakune nang limo kepatu areke arep ditangi jaring jalukmu ya apa aja mamang pokok aku cek bisa foto iya sing penting arek ngomong tresno gaca areke jaluk ditukokno trono cokku sono ae regane pira jo kuatir mene ae sakri kredit no Jakine awak nek wis katon hancur Bubur arek wedok Cacake kejang Plung sumur Pacarku Pancen ni roto Lumayan Ngomongi cari, Kutu anake wong sembarangan Karena kepincang Moro-moro ngajak kawinan bareng karabi tata anak bakul tandang apa kowe namung semanten cairan pulau dalam Mulyadi. Monggo didungno paling aku ya nomor 12 rasane. Cuma ya aku wis seneng karo lagune Cak Mus Mulyadi ku seneng mulane saiki aku ya wis persis lah pokoknya. <laughs> Cuma anak sing rasani. Nek suarane Kartole ku sak arep koyo nano romansa. Tapi ya sing nomor 3. Eh ala wong jarang nyambut gawe kudu mikir. kadang-kadang soro awak gak mikir ya no nyambut gawe awak gak soro tapi kepikiran terus ya si aku iki iki wan kadung ake hati tak semur wedi salah kedaden aku tenang kaya tanggaku dhewe pingin ane ya ya mergo ya aku wedi iku cuma lek koncoku tak iki sekarang ketemu lagi dengan saya iya bayang lawas tahun betul mulai siji nok malang tau kepena anu kepedok saiki kepethuk maneh. Pancene wong gak mesti kadang-kadang ya kumpul ya enggak. Cuma lak terus kumpul terus kadang rendeng. <laughs> Dek mesti rada nyengkre ya. Halo, Dek. Aja. <laughs> Ya ora wetengi tambah sak dantan. Soale wong awak dhewe kok biak Iya. Yang penting itu pikiran hidup. Iya. Akal akeh, Bu. Bunga kali kanca mbuh ya apa kok. Iya. <laughs> Aja ni awak dia kancor dia karemek. Ya boh, omah is ya. Eh? Omah di tingkat. Iya tapi kisi awak dia ku arah arah ensi foto tak suntik dong aku. Kenapa lang? Ya mungkin taji. Yo bener nyanyi. Yo nyanyi ni pangan itu. Yo mari tak suntik nomor itu tak potong. <laughs> Nek ora bangkrut ta. Iya, kanca wonge lak dhuwit lak pritungan ta. Selain iku awak dhewe yo mengolahragakan masyarakat. Waduh. Lah wingi mari bal-balan. Oh sing ndok kertasane? Iya. Hari 32. Lho. Sing mlebokno pisan sapa? Awak dhewe. Oh, sing mlebu nang gone dhewe iku ta. Eh? <laughs> Mlebu nang gone dhewe ta? Sing ping pindho gak nyejo safari. Lah <laughs> ngene terus gak tak ini. <laughs> Wong dek saiki uripe enak, wis dibangun. <laughs> Saiki lak karo balung bendo iku ah. Oh iku wis pendeke ngalorong-lorong jero wong loro. Kaya lanon brondoli lah pokoke wis. Iya po, Saiki objek menapa ae? Awak dhewe objek wis ya lumayan. Besi tua gelem. Lho, awak dhewe <laughs> kok besi tua ya. Kok bayi, besi... itu tidak terlalu berat tapi hasil. Iya, eh, ya po. Kak kak soro cuma ya, hasil. Memuaskan. Peri. <laughs> Memuaskan pria gitu. <laughs> Perikanan. Oh, oh ya, apa enggak tahu. Perikanan. perikanan. Ya, kupingmu paling dublek aku mbelak. <laughs> Tapi enggak tahu kumpul suwi paling enggak mata kerungu. Tapi rupanya sing pelat itu benar. Wong mburi kanan mek peritok. Lah iya. Nalek kanan nduk banyure. <laughs> perikanan. Oh, bakat santare nduk ndi sae? Ya, ya apa enggak ero Lah ya kok ditakon bae kapan kamu perlu terus yo. Berkis pinggir ndi sih kok aku bengong gelar ngono gak tau perlu dilir Jamal. Jamal. Jamal sih mlaku ae. Iya iya pancen. bagian jalan pancen. Oh bagian kepiting. Eh, iya iya. Oh pusing golek pemasaran iku. Ngono. Tapi mlaku apa dimot motor? Sopo? Ya lewat manggon. Oh manggon. Iya ngono. Jamal sing ngusungi. Jamal sing gowo ngalor ngidul kok. Kan gak diparani ya kadang-kadang dapat iya iya papa teh oh saya lima ratus mas ya saya itu ya itu baru digodok mateng ya melok mangan <laughs> oh bagian bagian kantor ya pinggir nih sih yang greget pojokan itu tapi jam siji bengi kadang-kadang jam buka lah kantor lah awan nah jam itu sampai jam loro lah kok bengi gak kantor lah ya apa mancing Wah, mancing lah. Mancing. Mulane kok anggotane Jamal barang. Yo, kadang-kadang yo anu kal gede ngono ketimbul ketimbul ketimbul tak biasa tak delok anak ketimbul tem yo biasa tak anggap biasa ngono yo apa yo biasa iku kuning kuning biasa baru tak cekel cekel kuplu rr ah, oh penolak tadi masih mancing gak apa-apa ya yang penting nyambut gawe gak nganggur ya iya pokoknya lah koyo lo hmm. saya ki objek apa liane mancing ono kan gak lo tim tim aku, aku yo ngetim cuma iwake sing gak ana. <laughs> Oh, penak tim-timan. Yo gak apa-apa ngene, ben tak cak gelem. Heh. rolas. Nyarang, nyarang. Nyarang, nyarang hujan. Tim timan tak gak bolo muslimo. Lho. Lho kak ngono tak sejel-sejel seselno gak apa-apa. Sing penting lak rukun nang, ah, lu mesti figuran. Lho. Sesel. Temasi figuran tapi lak bayarane dicilikno. Iya iya. Baliku. <laughs> Ngene ya apa? Aku duwe motor wis iku ae gendenono mari ya. Lho. Heh. Lah kok iso tuku motor yo. Lah pek ge momoti wak-iwak ge mot peteng. Iso mancing kon niku lho, kon niku masih ngono mau mancing kon tuku motor kon. Lho pek perlu gawe ngangkut Jamal, barang ngono kan <laughs> penting ya. Pek Jamal jengkleh lho diangkut lho. Ya tapi pancen awak dhewe ndolek anggota sik niki wis ono wong kira-kira ya. Apa? 36. Lha kok akeh temen? Lho lho lho tak tebar luaskan. Wah. Iya lah mbok menawa ana dobel kadang-kadang lah. ana mancing dobel. Lho cintiman dobel. Iki mancing tak cintiman ngomong gak karuan iki. Lho kan bagian lho sing masak. Selare lemu lho model gak karuan ya. Gak karuan yo apa kok. Ngene, nek wong mancing iku pakanane apa sih? Yo, pakanane yo gak mesti yo. Kadang-kadang yo tak dolek lo cacing mulane awake dhewe lemu rek eh. ketengi sak lah mangane cacing Kelala, apa aku mangan cacing iku ayo eh, wong mancing makanane apa yo cacing iku <laughs> iya wah yo enteng rek masih oleh berarti kok kantor gak sampe kadang didol maneh lah apa mangan cacing mau ngomong mbek mantul biun iku <laughs> eh ngomong enak ta <laughs> Lah apa nyandanan njak wong suwek anu. Wong suwek iku. Ya terus lek dadi aja disetel umur tuamu. <laughs> Kano, peno pakane wong mancing lho apa sing genah ta ngomong iku? Pakane ta. Lah iya pakane. Lah iya pakane cacing. <laughs> Wah, lah koyo manuk perenjak ae rek. Lah iya apa kali iki? Lah dadi bendino lak temen lho ngeduk-ngeduk ngono lho. Iya. Tak ulun kali iki sing kan maksud apa sih lho kali? Lah iya pakane wong mancing lho apa? sing mancing sing mancing sing mancing ah? ya biasa rek oh, ngono apa ya makanan yang bergizi lah ya apa ae ya iwak itu ya sembarang iwak apa sego kare delok iki rupane soto rupane iki <laughs> soto mang jare cacing eh jare cacing ya kayak iki melo iki soto <laughs> kok melo males do bungkusan <laughs> Mulane ngomong bareng wong sing ati-ati kadang-kadang ngomong ya bener dikisale kono tapi kudu teliti bener masih oh. nggae kuitansi barang iku kudu tanda tangan Saya tinggal keliru. Bungi dok, oh. Pak gak teko. <laughs> Masih teliti kalau jari numpak motor, jangan yang melaku. <laughs> Eh, lihat sopran. Sopran ini. Tapi gak tahu gelem nyambut gaya soro sorot Pikirannya urip kok. Sing wedo sak lima Tuh. Oh iya, sing wedo lima rung. Tapi sing ngutangi kocok dewi. Pak, pak, pak. Eh, keren. Eh, Sang lumpur oke okay, Iya. Iki bagian perikanan. Eh, kau nak gelem golek orang bagian ngempet-ngempet kali. <laughs> Kok betah seluruh pun dah dianggutane. Temennya gak sih? Pada itu gak ada trikan ada. Lho, lho, ya apa ya. Tapi terang-terangan. Apa? Itu ya aja sampe eh, meripat ku jawa. Soalnya aku terang-terangan. Wes ketok ketok nek iwak lele ku wetok ireng gede wis ketok iwak lele. Wes ketok. Ya tak cekel cek sepatu ya di mana. <laughs> Oh, bengi lah kadal bengi ya. Iku gak awas iku. Mulane tak saiki nek golek iwak iku aja nang kali. Gawe tambah dhewe cek. iyo Iya. Omamu lak ana mburine tanah sing aku iki apa sing klowong iki kok. Klowong ana pisan iki. Klowong kok diklowong iki. Lah iya, kedua ana kedua. Semermu lho ilang ana. Lah ngomong celewa-celew garo nek direkam ta kene. <laughs> Semermu kok ilang ana kaya tambah. Lho lah aku terus adus endi? Lho kok adus kok repot iki. Ya adus yo tambah kono ngombe lu tambak kono lho. Lah iya. Toko kalah mbek sapi. Lah iya. Kamu ah, gak tau kumul trimo. <laughs> Ngomong kok iso. Wis nyambut gawe melaku nek ngono. Aku nak gede. Lek bengi mancing lek awan melok sokran. Lek awan ngam jopo. Lu halo, nak gede pengairan. Bu pengairan. Oh. Wis cocok bagian mancing pengairan. Kene sing ngempet banyu pernah sing seluruh ngono lho ya. Ya tapi lek banyune mampet iki gak ono lah. Apa sih tak pancing? Ya gak tampet e ketok awakmu sing seluruh jil kon niku. Lu mancing membutuhkan banyu sing tenang. Saiki carane diatur karo sokran dimpet penuh surup mari penuh surup dibuka banter tadi enak lundungnya banter lundungnya kopengu suka berbanyu buruk <laughs> lebon kini dapat kerungu ya Ya <laughs> aku saja nggak ada pengairan nanti. Eh, Tenggelam dah. Anu kantor nih dia. Jadi karuan. Kantor nama aku. Terus lah aku lah di situ lagu no. Sebelah warung yang buri ini kau. Kantor. Oh, tapi apa jangan gue nyombok lo. Iya. Pengairan apa sih? Tetap kan. <laughs> Sipae wong loro padha gendeng ya. Kowe banyu. Kowe banyu. Dalam ekel. Lho, anda nunggu sak tetu Kanjir. Lah, Kanjir. Lho, kok piye sak tetu? Eh, nunggu. iki seci. Lah ya, trek. Iki tetu banyu larang banyu asin. Oh. <laughs> Banyu apa biasa? Oh iya iki. Banyu biasa. Oh, banyu tawa. Lah banyu tawa, banyu sumantri ya. <laughs> Kata-kata banyu sing. Iya. <laughs> Lah kok lanjut to ono sing antri kono. Lah kono dodol piro? Eh, sik dodol piro? Lah 75. Lah arek mulai nek niku sak gembrengi sak mikulno pisan. Dadi si gembreng-gembreng didol ya. Lah apa bleke didel aku lak golek blek maneh. Kon ibu. Nah terus kok iso 75 ya? 75 sak tekel. Wong mikul dhewe. Wong metu dhewe. Iya. Iya larang-larang. Lah ketemu lima ku murah nang kene dukuran hari niku niku. Iya. Lah perlu iku dodol kelarangan gak Pak Yusuf sesuai nek dodol larang-larang larang seneni Iwan lho kon. Bareng padahal bener kok nek apa iku nek kapan kroso larang ya. Iya. Kata tangga tuh kakak banyu nang kon ku. Nandi? Gak iku umpah dhewe kan ya. Male bangkrut aku dodol banyu. Nah lek apa ngono ngumpul banyu lah iki kancil masih perikanan tukang ngumpo iki. Iya Pak, ngumpan. Iya kan iso ngumpan. Ngumpan pokoke awan iso. Lah oh, bengi. Lah bengi awak dhewe kerja. Kerja? Ya hmm. eh, ngomong iya ngumpul kanan iki. Oh, perikanan oh, mancing. Mancing. Lah iya. Ali ngumpul tukang tamal ben. Ana <laughs> iki. Kan dalane wae ta dhewe cili-cili, kesuwen. Iya, mancing wak lodan. Dhewe pisan. Aja Oh Ngono lho. Sing luwe luwe enak male bajul. Tapi ya sok, aku nonton yang bakron. Lala, lala. Ojo. Kono bisa nak duluri. Bisa ngomong-ngomong, lu tau dikai jaket. Jaket apa nih, e balik lu tak? Si balik wak gede tok ya angelkan. Lek kanok segoro ya angelkan jadi gak tahu. Iya, paling oleh wak cilik-cilik wak gadul iku mesti oleh. Lho nek wak cilik nek wak laut iki juk iki. Oh, lor juk. Ya, gak tahu tim-timan nang mengare. Lorjuk apa? Lorjuk ya cili-cili iku lho, iki jenenge Iku cocok wak concong iku. Ah wak cucut. Wak cucut gede. Lah mandi di laut. Lho. Lah mandi di laut. Terombak goyang buntut iki. Boleh oh, iya, wak cili-cili tanggung. Tapi tidak pernah mancing tahu rengeng-rengeng bareng. Lo iya. Siapa sih rengeng-rengeng? Nyanyi apa kidungan? Oh nembang. Nembang pinter iki. Ngedung nembang. Nembang nek grojokan. Ngedung suwe aku. Apa? Nembang nek grojokan. Ulah, bareng grojok-grojokku lho. Iya, dadi suarane banter karo nglate. Suarane iki lak ilang kalau karo golek mustikane wregul iki apa? Oh iya ya bener. Wis dadi ratu. Kuwi kita bestir? <laughs> Gak ngono mang mulo aku mengagak kagel melok. <laughs> Oh iya bener sih pancene. tapi yo mosok ngrepoti pengen penene lak gak mancing lak tetep. Ya tetep tapi petuk konco kono untunge iki cara tolong iso lega ta wis aku aku ya biasa lho biasa lak ono oh, ah. aku biasanya bejere nyambut gawe iku sing bagian listrik aku ah, karuan listrik karo weteng kok kali lho sing dicoto-coto <laughs> Yo me podo saingane iki wong golek iwak ya. Yo makane kono iwak mata mati ae iki iwak. E. Terus terus. Iwak disen disen sekali. Apa? Mangka nere pojokan bolak bola-bola iwak cumi iki iwak gugatul tadi mati tak kelompokno cek gede seminggu pisan berarti tak pancing. Terus oleh terong dino enggak kada gledak. Ya kena setrum iku. Ya iku golek selane tanggal aku lek nyetrum ngono. Oleh <laughs> dak gak tak setrum ngono. Tangan mojo kelebono ngono kali ngono. Setrum pisan kok. Dulur penolak sugih sih. Heh? Dulur penolak sokran ya. Tapi mulus. Ya tak dulure. Dulur ku pancen. Dulur ku. Nah, mereka dulu. Kowe gedhelek iki. Tak ngono. Sugeng tong sae iki tong. Sugeng dulurku. Wah, tak kabrok kon. Sugeng sapa? Kowe tak kabrok dulu dulur aku. Sugeng sapa sih? Kon kanca kaji itu kan jomblo. Sugeng beno. Sugeng sapa? umum, sugeng putra. Ya. <laughs> Eh? eh, ya sugeng putra. Iki sugeng Pak Imo. Eh? eh? Sugeng Eh, tadi ki lho sokran ndoko kupang ya iki. Oh iya. Iya, iki sokran Banyurip. Lah aku biyen sokran petemon ngono. Terus kalian di kupang. iki sokran sokran Banyurip. Iya. Ya dadi pecuk nang aku. <laughs> Dipecuk aku sesar aku merono Ya tapi umumnya sokran silen, mbak sokran gak silen. <laughs> Oh iya, ngono. Iya. Tapi penon dur-dur sogel apa penon kadek mancing-mancing isin-isin no. Dulu ku mlekine nemen lho. Eh, ngono lah. iya. Ora ngono tambah takon rokok. Hmm. Ditakon apa sapa? Dadi mang ya kono anggere aku teko takon. Anu Dik gak ngerokok. Dadi aku anggere terepno ya rokok tak sak dhisik. Sawatan kok sak dhisik. Iya kang cacakku. Ya gak ono anu, gak ono didikan. Dadi masih dulur sampe ngisin-ngisin dulur. Cak, baiknya begini. Hmm. Begitu. Begina. Kok begina? Begina. Ya, ya, ya. arah-arah itu nyambut gaya ini, itu terkesesik. Ya, apa-apa, misalnya arah-arah nyambut gaya. Situasi rumah tangga itu sih, Jadi gitu. dalam itu. keadaan mengambang. Rontok pak? Nah, rontok. <laughs> Ini saya selaku teman oh, iya. akan memberi pengarahan. Semoga kedua orang ini bisa diterima. Apa diterima? Oh ya diterima rekaman. diterima rekaman bener dia ya. Ngomong titik jangan anjlok iya, aku kerja Dari teman-teman yang belum bekerja yang tidak sesuai dengan Eh, bakat anda iya. semoga arwah anda bisa kena ngaruh kon iku kena akan menampung kanca menampung kanca ojo ngono ngomong jelas aku tak tapung rek jadi bagian perkalian wong sing wake ngluyu mbok wali ngono lho Apa kono lek ta? Nek kon niat nyapuk kanca ya tabuk nabung nabung. Eh nabung sakar tabuk. Tau kita atar ya. <laughs> Sakono nabung. Kok keren kok dublek arek iki. Wah, nabung kok nabuk. Krungu kul tabuk. Eh, lek no dolen ono cak ya? Iya. Ya, dolen ono ya? Iya. lho kono mae. Omae ngale iki. Boleh iki. Lho, ya kedurus kan. Kedurus. Jalan lama tak kau ni. Oh mampu kita kau nomamu. Oh maku, aku bang jaya kang siji. Oh ah, maku jaya. Oh maku Tandes lah. Hmm. Tandes kita tu kalau. Tandes kita tu. Lu, ikut singgah muni lor, singgah lor muni kita ya. Soalnya kalau kemul. <laughs> Kemul sok, pokoknya bicara. ngomong embul ya saya tak dengar nur sedikit menak ya ya aku yang nuduh nggak kok kepedok mana kapan-kapan tidak oleh koyo ayo anu oh, pesta dah pesta ayo oh, pesta ya ya ya ya kan jalur sama ya eh sudah tinggal sih ya tapi nggak lagi lo lo kembang sentul lo kok sentul kon ngulon aku ngidul nggak iya kon ngalor aku ngidul lo lo oh, ngalor hmm. ngidul iya ngomong aku lo kulon lah kan lo kalau lo kok tekan sama temen oh iya ya tapi ya lo pokoknya tas jani pak yang budai tak pikir-pikir panjangnya jodoh-jodoh hmm. nyambut dawe ngerombeng balak balik celon aku dewi sing tak don yes saya ini nurut kong wedok panjangnya tepak bisa mangan gak mangan apa jari iwa panjangnya bujuki panjangnya mbuh turunannya welut mbuh ya aku ngerunding kok ngejat dodolan iwa panjangnya ya apa iwake dikulak sore esuk entek tapi mungsune gak erone bojoku iki nek omah iki duwe mungsu dalam selimut lha wong dodolan iwak kok simpen kucing apa nih gak dina suwe ngiliri-lirian terus sampe kucing lah ini ini iwak entek jadi ini pokoknya didol gak pokoknya didol dintek no kucing ini tapi mau wedok sih gak dituruti ya muring-muring kucing tambah suwi tambah akeh iki masalah. Mestine kucing cukup loro ta siji seneng sate kucing 5 wae. Yo padha diaki panjenengane dimasuk kucing ae opo iki. Oh wete panjenengane sembuh ngrasakno iki. Jam pira itu rumah teko ya? Hmm. Waduh. Nang sandalmu. Hah? Sandalmu lho ndi? sandal se, gak takon no laris gak eh. Lho kan ku pertanyaan kan, tau ini sandal kok. Alah, sandal penis pae kok takon no ae. Iku kanggo niteni aku nek kon teko iku krungu sandale berarti bojoku teko ngono lho. Amben sampe mele ku biyen opo kok iso sisian lho. Eh? Cece 37, cece 40. Kok iso keliru? Delan dhisik ta. Ya ora keliru, ngene aku iso njoko kok. <laughs> dintet nol lho. Wah, jarang kok aku nih dintitan. Sama lo sama nih gak tau ngeter aku. Eh? kok sih wong wedok di pulau sorot cak? Waduh omongan tekan di kayak ci. <laughs> Omong apa lo? Si si lo tuh liwa kok maju sih omongan. Oh, ya apa? Pergaulan bebas di pasar. Oh iya, pasar di pasar rame kok. Iya. Buburan sepi. <laughs> bingung nyeluk sampean. Ojo oh, aja bingung, aja bingung. Lah ya tak celuk cak iku sampean wis tuwa. Tak celuk pak kok kaya bapakku ya apa sih enak ini. <laughs> Iki lho sing gak enak ya ngene iki. lah sampean ku magak oleh aku ku magak. Aku wis ngomong kok aja nang pasar, nek nang pasar saingan berat iki mesti. Apa? sampean iki tiga meter apa? Apa iku tak, Ah, ada kelopo pokoknya wis wis tak ngerti dhewe wisan. Hmm. Balik-balik kon sawat jawatan terus kan pasar. Sawat-sawat Lah salah-salahan opo kon aku gak tak salah dhewe kon. Lho. Pemane ngancam. Kon iki nyadok, kon nyet numbang motor lho kon iki. Salah gak salah paham. Hmm. Salah sawatan iku aku nyele timbel. Nyelet nimbang iwak iku lho. Nyelet calno. Timbel. Iya. Nyelet timbel kon iki. Jalan apa dadi wis aku terus ngene iki timbel nyelet terus kon iki. Yo kakak kok bertuku lah sampe wong lanang ya apa? Pokoknya ini sing enak yang ngono iki pokoknya ini rek. Gak ngerti bondo cilik terus ae ya. Wis sak nyapane. Ngono ya sik rewel ae. Rewel. Ha iki lapo? Geneng-geneng arek kepengin sepeda sing so muni. <laughs> Aku iki dipoyoki tonggo-tonggo lho. Sokane uripe sajoke to liwak iki enak. Sepeda ae gak tau muni blas. Coba ngangkat maju ae ono sing jalu. Lah pengin muni tuh kalau pelambungan ngono po. <laughs> Cancangan lho wong awis muni uduk-uduk-uduk ngono. Dadi wae dikae pelembuan arek dayo kaya ngono kecepet nang. Omonganmu iku Muadil anake sapa ndek ngono. Lah kon iki sepeda sing muni mosok gak ngerti kon iki tak semoni. Tak semoni dhek timbul perasaanmu. Lho. Ya gak kurang-kurang aku perasaan iku. Gak nyeleni ngono lho. Heleng. Lah iku apa? Apa? Lamur iku. Mur. Lah iya sesuk ngelompok, nglompok ta? Ya ono. Iki iya. <laughs> Aku iki ngomong sampe kerutung kok iki iki. Salah galah sing tau iki melok ya greget bener lakoni. Lah apa kan tuku mur iku? Lah iya sesuk ora dadi. Aku aku kaya sepeda ta? Lah iya nyalangi ngerti iki sing cilik dhisik lah sing gede diangkat dhisik duwe sapa? Lah nek kan tuku mur, Lah ngene baut. Lah iya. Eh, wis melompo sedile gak ono. <laughs> Ngomong. Ya sampean niku setir usaha ore, aja aku tok ae geng klewong wedok kon sabto. Gak ono dek ning tuku sepeda motor nyicil ya di situ iku. Langsung tuku do. Ah, bojone sapa rek? iya ta. Sing ana alam iki kon, ngono ngerti? Iya, tapi sing remek aku bendino gendong iki. Karpe dhewe ae. salah situ sing remek ngono lho omonganmu iku kok. Sampeyan kepingin <laughs> iya. Oh iya, oh iya. sampean iku ya apa? Isin, isin aku. Ini gara-gara ya. Oh, lari sedengi karto. Kamu lah jok pingin peda motor, nek pingin ngeluyur ya. Pingin numpak sing sing ngeluyur numpak iwak ae. Apa? Numpak iwak. numpak iwak jalan lo nyur sih terus gak mancati gak lo ngerti ki bojomu tak aku ki kodok kan ini gak ngerti gak lo ngomong numpak iwak il gak pokoknya aku kudu ditukar sepeda motor nih gak ditukar sepeda motor selama ikon gak tak terno wis hah? gak tak terno kan sehingga itu aku terus apa? lo sana nih didol terus didol apa? lo didol apa? lo omah itu didol eh kan gue omah di sepeda motor enak karena iya zaman komputer nek Hah? <laughs> Zaman komputer. Sampeyan iso omong ngono barang. Lho pokoke maju. Iya, pokoke sing gak duwe omah gak apa-apa. Pokoke sing lho. Iya, enak aja nek gak duwe omah Hmm, lah ngono lho. Yo nek nek kena rilen kuwi enak. Rilen kuwi ning ngalir, ngono. Apa kamu iki gak enak omong kamu iku. Pokoke rilen iki wis aja dipikir iku. Awak dhewe kan meneh meneh iso bangun. Bangun apa? Bangun apa? Bangun ora dibangun kok apa? Ontane sing siji. Panake sapa? Oh iya sih gak pernah duwe. <laughs> Panjang. Saran iku wani samu, saran iku wani Oh, wong warisan wis entekno ngono kok. Wis entek. Entek. Wis enak ngono. Wis enak ngono Itu jajak wis. Wis jajak nyatur warisan gak rumah kalau kurang ngoro tuwa ning Oh, kok semangat aku ora tuwa lho. Temen nek karep nyatur warisan yo biyen aku di anane dadi bojoku ning ngomong. Kon rabi anakku nak warisan besok akeh ngono. Tiba saiki warisane ka ono. warisan manda. <laughs> Oh, warisan lak manda. Kok warisan lak manda? Ponane bapak, sakare warisan apa sampean? Warisan oma. Warisan ponane bapak iku lho. Keponane bapakmu. <laughs> Wah, wis gak kok jenenge warisan wis kaya ngono kate didutun no pisan. Tak tinggal ngage. Nak di nanti? Kono lho, ngene Kang telu iku lho. Kon jero wingi nang Kang Papat. Lho. <laughs> Lah iya jalan anak ya, aku ki selama iki pokok jam telu kita inter menjadi <laughs> pengawasan saya ana apa nih nah, enak pokoknya kono sampai nang telu lho kan nang telu iku dadi jalo tak iku langganan iku wis bebas nek entek nang ngono <laughs> kono terus sapa nang telu mesti putus sampai aku kan <laughs> karwan ngono wis enak gale duwe nek gale nage aku Ya, wis tak gini timbangane ngono timbangane ilang pengin peda motor tak tak jalu ya heeh Temen dhek ya. Temen dhek ya. Yo kok ampe tarundingno bek ana sepeda-sepeda rosokan. Lho aja. Aku gak ngerti sing. Kok bante akeh bodone iki. Ditakono sing ngerti. Aku iki sepeda motor pokoke perlu dinding nek busi tok kok kandane. Oh, kowe tak bosok Sampai mes sepeda busine iki. Oh, ngono njal sepeda. Wis ya, engko. Tak nage ya, Cak. Pokoke bulan iki lho ngarepe lho cukup ana temen. Wah, iki ya perasaan Mbak ya damon. <laughs> Dokter lima itu masih pada motor Bandung mencolot jangan <laughs> Eh gimana yang lamun oma tak mati mati kocok-kocok Oh, ora. Ndi? Tak singgir-singgir kepethak kepethok. <laughs> Loh, Paling kepethok kene. Kamu selalu saya buntuti. Loh, alah buntuti aku. Aku curiga bapakmu. Curiga lah. Iya, kan nang gandimu bareng lapo kon. Kon nek ono rono brongmu kok cukur. Kati alismu kok kandeli bareng. Lah aku ku wedok tak kandeli alis iki. Kon latihan ta rono? Iya, biasa. Latihan ben. Lah opo? Latihan opo? Ora tes jalan kepeng, kok. <laughs> Jalan kepang saiki maju. Oh, kan hiburan ta? Mm, Naik kok kan go no kampung ya hari nasional. Kuatir aku wis sebelah kok ana rondo ta. Ah, rondo rondo kan oh, aku suwe kayuyun. Apa kayuyun? <laughs> Eh, hiburan dokter teles lagi. Iya mari kecegur kali nang. Kecegur kali rondo teles ora sesuke lho. Gak apa Kok kok gak ngerti itu kok no. Wis gak kan wis kawis. Kepaten kok wedi male ngomong ngono. Kok dhewe sapa iki? Mau ora. <laughs> Eh, meneh ya, meneh nang Malang. Eh, kon go keranjang ya iki alur sagolan ngawur karo niku lha apa nang malah go keranjang kon yo wis monggo yo iki tangane sapa Masuk nang tamu ta semua kau tegalan luru terluru anak malang wah nama jokerto lagi sih kamu kayak masuk nang surabaya malang lu lak. Gampang kamu tapi nyambut kayak itu tataran lah apa luru itu gue bayi pak sepur wah ini pak sepur bukan sih ngontos ya ini gampang ya tapi sih disitu tahu sepure kandikannya pedot ini pedot balik kari Marian kali nanti mundur <laughs> niku. Ya kok iki ana duwe ayo dijajakne siji ae. Terus duwe kon duwe piro? Duwe piro? Sabe aku. Wah, lare ceket-ceket niku ana. He? Kon gak iso anu apa sambat nang blontang. He? Apa? Jin selalu sambat nang blontang gak iso? Aku gak iso sambat nang blontang, blontang sambat nang aku. <laughs> Oh, bosake sampe tengah. Kula apa sampe Ya lek sampe kono karo njangan ae ya. Sampe tak loro ta iku di kamar. Oh, <laughs> ono selawi tak kono. Selawi. Terus aku yang di selawi ya. Tadi saya Ya pamane ya selawi. Ha eh, tadi saya ketambe dhuwur. Pamane tekan selawi ya. Iku tak cilik iki nek selawi tak dadi siji lho hmm, Terus dadi selawi wong loro iki. Lho, kok tetep selawi? Dia tak selawi ta? Lah ya mek mek selawi. Ya, dia nggonmu. Tak dekat nggonku. kon selawi. Aku nyilih dhekmu tak dheleki selawi tadi. Ha saya Wis lawe. <laughs> Lho kono ku nyele tak kon iki. Kono ku nyele tak urunan kon gawe bondo. Lah iya, kok iki larang-larangan hmm. dodol jangkrik. <laughs> Wah, larang kan. Jangkrik ta? Iya jangkrik. Eh, tapi ada selo basar rek. Apa? Oh, dituku basar kak. Dari duit diutang <laughs> kan. Kan ro basar bangku ding. Mawon. Saiki opo ae sing laku pokoke dikulakno. Ojo sampe pikiran iku mati. Ajak gantung Eh, temun. Ah, Oh, cocok untuk oh, temen temen ya wakar temen calon kancil <laughs> oh iya iya gak kau kancil ngutus saya iya jika ini kancil itu berbahaya iya eh ini gak pedul mana mulai ngomong pengen aneh gak pedul iya gak pedul ke saya saya usaha tapi ya usaha arek kuwate mbukane sate kene akeh jae iya sampinge kok jane didol lek emperan iki kok tas iki kok gambar kelir <laughs> ayo delok gambar kelir daftar nae iya sampe kulu-kulu awake gak ada gambar dhewe lho iki lho lho tuku puas e ya kok kaya kaya mbut kaya mbut lho ngut mabeng <laughs> rezekimu rezeki gede ta iya Lele sum. Mangan lho, mangan panangan. Oh hmm. iwak kalau ngumpul sak pirang-pirang do. Wah temenan rek nyen. Hmm. Lho ya apa Aku dhewe percaya nyambut kene iki mancing nyambut kene mancing. Mancing dono. Iya dono. Dono karimo. Dono karimo biasa kok mek didol. Lah oleh Pak Dono kuwi mek. Pak Dono selamat iki. Trijaya. Lho cenggreng. <laughs> Sak teko niku Apa ya? Amal amal. Amal. Oh jamal. Rezeki ini gede. Amal jamal. Eh amal. Ini gede masih boleh iwak oleh duit taktik. Taktik. Wis, pokoke kelmane iwak iku ngerti lho. Oh iya. Dayane opo iwak iku ngerti. Oh iya. Tapi tekono ku nang duduk iwak, ku nang ula. Lho, menak kono wis pokoke wong loro tak dangno 3 kilo, iwak is walipul golup. Cek tak kon iki usaha mancing kok iwak kulup temen tak lek karo nang lho. Sembarang ngono. Sembarang ngono. Aku ndi omahku ndi lho. Bukan sih, Galuh Kalisari sampe lo sekarang. <laughs> Pondok Kalisari. Tanah Kidul. Tanah Kidul. Oh, Tanah Kidul. Nomor 6. Semua aja sampai Wak Ulo. Golek kare Wak Ulo padha karo mangan kancaku dhewe. Cuma <laughs> ngene rek. Iya. Mangan nggon ku carane jatur. Pun seneng Bali ta. Seneng dipecel. Aku seneng papan. Kok ngawur lek kon Bali aku banawi ya apa? Kon lek kon Bali aku papan ya, Bali papan. Oh iki ngomong padha luwene padha mblakrak. Aku perlu kayak mangan lho ya. Iya. Waduh nek pisan nomor 1. Ayo, iki ngesokno kancil iku bener. Kok iki pakai pangalan padha daglane kon banyol. <laughs> Lah ngomong gak karo-karon jare kulo temen sik kok iku men. Yo, pasti. Iki serius lho, serius yo. Iya, serius. Iki serius, iki serius ya. Mereka semuanya teman yang serius penari. <laughs> <laughs> Pernah kumpul dan masih dengan keadaan serius. Kok kok keliru, kok keliru. Ngomong cara Jawa keliru, Mbok. Wis kula mbika ngono lho, Cil, kok. Wis kula mbika. Kok ketambah lembre apa temen nang saiki? Dilema dicara dilema atus. Cek aku tak tak dilema atus ya. Oh, kayu rung nanti ke bumbu kayak iyo, iyo terus. Iya, sekali lagi. Kalau sih bujang. Eh, kapan boleh mengatur saya? Kau mangan nih, anak mang. Duh, iya apa? Oh, sih kamu sih kamu. Eh, kalau kamu, eh, kamu mangan dong mereka. Kalau situasi negara ini Omah ya sik koyo ngono, isane nduk mapi, nduk mak kono mari mangan-mangan enak cah tak anak warisan lho. Oh, warisan iki, Pak. Warisan iki, Pak. Lho, harusnya duwe. Oh, duwe. Ya pertama ya awak sing jedul awak dhewe. Lho sing jedul. Sing warisan iki. Ayo oh, jedul. Cek jedul. Matamu ngono ta? Iya. Wis oli gelem mangan ta, Kak? Kok mangan nang warisan? Hmm, hmm, gelem mangan terus aja iki. Gelem aja sepe. Heeh. Lho. Bapak dah, tak lagi tuku ini, mangan tuku. Ya apa? Atau jalan Tuh, Duit. <laughs> Ini iki lho. Arek iki kero bae. <laughs> Wis dikira di rumah atus ya opo-opo oh, eh. ae. Arek kok nang bojo kan, ya aku. Temen ya. Lho lho kok. Lho. Lho, bener dulu. <laughs> Eh, lho, aku tak boleh. Lho. Aku tak iki keras iki rek. Lah iya. Iki. Lho, kok sir aku. Cewek. kuasir. Apa cak? Kon kok kumpul wong elek-elek ngene. Iya, wis kan kandhane kok. Iki sing sokan B iki sing ndi sih? Sokan B iki aku. Iki sokan plolong. Iya. Iya. Sokan plolong aku sokan putra ngono iku. Cak, ya. Ya, pokoke gak sambang-sambang nang omas. Wah, saiki wis tak pasang bin. Yo, hmm. maafkan. Maafkan. Waduh, uh. itu mempertahankan bahasa Indonesia. Maafkan tidak ada apa-apa kok maafkan. tidak ada maaf bagimu. Nanti jane <laughs> nang peno iku ya hmm. sukan prapto. <laughs> Wong to kok disimpani lah. Kabeh ngene kok mung dulur. Ono pun aku enak kanca-kancamu jan rono kabeh. Untung legi iki. Ha, kon dhewe kok sih dhewe kok iso. Oh, iya. <laughs> Eh caca ingin ini, caca ini. Ini caca mu? Iya. Kok oh, gak caca lian ya, Bu? Temenan kenal durung? Hah? Durung kenal apa? Sapa tadi? Sokran. Ah, kono temenan ta. <laughs> Hmm. Kan iki? Lek iki Sokran. Kan Sopo jenenge? Sokran. Nah, aja guyon ta. Lek Sokran asli, Sorokan sing. <laughs> Oh, sorokan laci ya kon. Kok Oh, Sokran <laughs> ndi dia wae? Ya? Sokran gak keren padha besok. Iya, Mas Banyurip. Kamu Banyurip? Kamu Banyurip. Ya? Kok ae iki gak bos jare Ayo iso. Kon kayak kaya kepedo ambek aku kudu bos. juga <laughs> tua ndi? Rasa kok sampe gak tua ta? Lho, are ben ngidunge belajar bareng. Iya, aku <laughs> iki belajar Jamil. Iki cacaku. Oh, Dadi yo yo yo apa iku abang ketimuran kudu bos. Iki sapa iki? Iki anu Kartoro. Oh, Kartoro. Yo misanane Nur, Nur Said. Saya <laughs> sik cedek mbek benar. Oh iya iya. Nyopir sak iki cak. Nggih. Tak sokan iki Iya. Jangan tak sokan. ku guyon kan. Iki jarane tak kebole kabeh cak. Ayo rapat iki. Jadi gawe ludik maneh. Iya kami seno bareng kulo. <laughs> Ah, kan iku temen ta ya kok niku. Ngomong kok begejekan iki sokran malah gak mrene ya. <laughs> Iki sokran Surabaya thok. <laughs> Iki mesti sokran. Oh iki akeh sokran. Iki ngene. Arane tak kelompokno nggon kabeh. Dikai apa? Ya perlu iki iman mangan kok. Kolan sing gedhe nak. Kolan rezeki eh, aku. Lho iya, uang ngene gak duwe gak perlu ngrumpukno lho. Lah ya, tapi sing penting kan amal. Hmm. Kenapa kok mangan sih sampai semaput? Nah wis, ya mangan no. Lah ngene mangan sampai semaput lah gak sido mangan lah. Mangan sing parek Makanan sing parek sing bergizi lho kono. Dadi dihormati dulu. Wis tak golekno iwak sing koyo penono wis. Hmm. Iku iwak iku iwak blodok. iwa apa kaya aku iki? Mau rewak tombro. Sing <laughs> milih karep milih. Penak dihormati dulur ta. Wis rono ta. Wis pira-pira dulur sing gak duwe ngurmati iki. Iya, apa sih mangane lho kari mangan. Aku iki nek perkara dihormati iku seneng ae. Ayo kari nyaplok ae lho. Terus. Ya gak nyaplok. Omongan iki kancamu enak omongan. Padu ku kasar nyaplok iku kaya ngono lho. Kaya ngelak kok aku nyaplok. Iki tambah antep oh. Sing alusan gloro, cak ngeloloh. <laughs> tak sediane sepeda motor. Iya. Sepeda motor. Tapi nek sepeda motor ben top pada pada pada pada pada. Kon <laughs> ngomong sepeda motor seneng awakmu. Iya, seneng. Tapi nek ngakono dadi ngakono lho. Panas. Kok gak boso sih mek cacaku. Iya, iki mana ta? Boso. Cacaku lho. Dudu nang sembarangan iki. Panas apa? Ana wong jenteng. Awong kali keting kono lho. Oh. Dudu ngono apa kanca Ya boso apa mek cacaku. Oh, nggih Oh. Iya, jam pirang eh, ayo? Ya jam 6. jam 6. Saiki jam 06.30. Jam 6 kok iso. Jam 6 iso ae. Tak dhisik turu. Eh, saiki jam 6. Saiki kemarin jam 6 rek. Durung ngadu. Jam pira kok iki Saiki jam pira? Saiki jam pira saiki. Nek jam 6 iki durung raupe. Wong apa iki kabeh susuk kabeh ngomong gak entek. Kok asli iki ngomong mangan jam 6 iki. Jam 6 jam 6. Jam 6. Mari kon bali. Aman. Hah? Ah, wae saiki jam piro saiki? Eh, jam 09.00 gak iso. Kok oh, gak iso, Cek? <laughs> Gak iso turu. Mesak jam 09.00, nggih? Gak Oh, latihan, Cek. Kula apa? Kenapa? Mulane bronjong. <laughs> Iya, jam sama ya. Jam sama. Ya, tak rono ya. Iya. Jam sama Iya, iya, Tak kesangon ya, Bro. Lah opo kok kok mangan. Aduh, ya to mau kancane iki rak duitmu mung tak kisang ngono. Oh, aduh kok gowo. Kok cekon yo duwe. Ya eh bareng wis gak sama ya. Iya, aku nono cerek. <laughs> Ayo. Iki mangan tak tawuran jange. Kupete kuwi sing jero nang iki digone mesek bawa iki. Oh, mangan utuh kok kami niku yo. Iki mang lak kancing golek apa-apa, lawan di tak bledak. Tak bledak. Aku pete dosen iki nek di mojo iki ditokno mangan mbok. Iya. kloso di sosok rihat mari. Sini nek timbangane wong. Ayo mangan lupa wong ae yo. Iya, ndak iki. Mangan lupa wong kena blur. Eh. Kau ekstra mangan. Andi, <laughs> panganan iki eh? kan wis sedia takno. Wis, wis, wis, wis. Wis, wis, wis. Yo. Eh, iki apa? Dadi iki Bali ya. <laughs> iki apa enake? Bali ya. Tak gane Bali mau iwak entai gorene nang. Kok <laughs> suwene takno. Entai apa sih lho Pak Lur? Eh. Oh, kate golop. Ati sik ngombe dhisik. Eh? Ngombe sing akeh. Mari mung biake iwak mentah dipangan, tuh jero tahu. Iya. Ngono yo. Iki pertama cacaku, tak hmm. mangan-mangan lho, Cak. namaku lho. Lho, ya Kancamu tekan aku, tekan noket mang kok wis utok iki lho ya. Cek mulai aku iringan yo, Waduh, oh, iwak yo. Apa gorengan. Lho, ono. Ono karo ning iki. Paling gede iki, iwak hmm. tempe nglompok. Ora eh kalian kita Ora ketek. Ora ketek ya. Ya. Masih wawak tok dipangan. Segone sak lepek. Kawon kok cekake ya iki. Akeh wae iki Mas iki. Iwak benggol. Tapi arek iki anu dipelajari dadi gizi. Ayo ngajar kanggo gizi. Iya, dipangan wawak. Lho. Lho. Tuh. Arek jalan di Ponegoro. Oh, jalan. lho mbok kene hmm. kecapan kabeh. Ayo mangan yuk, sapa iki? Ayo mam mesti late. Yuk ayo mangan yuk. Aduh. Ngono iku wong wedok nyambut gawe ni botangi enak-enak lho kene bergoyang lidah. Ya. <laughs> Apa niku? Apamu? Mbah. Iki apamu? Kok iso Iki baju Eh bocet di dibuyu-buyu arek. Lah ora tak ngini apa berita goyang ngene. Hmm. Apa iki? Apa iki? Apa iki? Mangan Ayo, kok banteng. Banteng. Iya, banteng. Banteng. Banteng. Ayo Bang, ah, ayo maju. Ngene aku ane dulur iki. Apa yo? Mangan yo. apa, yo apa? Ayo yo ana ngene iki. Hmm, sabar apa sih? Mangan apa sih aku gak iso lemu rek. Masuk, masuk. Cang gleng. Sawono apa sih? Dulur sampean iku aturane gak ono ya apa ngene iki? Apa? Nyatoro-toro kaya apa? Apa? Iki tak diusungi lho kene. Tapi sarap-sarap ono sih lho. Sarap apa? Iwaknya. iki prinsipe apa? Sing <laughs> ngono iki jalarane apa? Ngono wose ya apa wose. Ai sadaya gak ero wong iwak kok usungi. Kok jumlah kancamu nduk kene kok gawe bancaan. Lho bener ndi? ta? Kok iso ero iku? Yo gue ya ero. Ya aku. Panjana aku sih jago. Lo kayak mana? digoreng sama ini kayak gimana? apa-apa ya. Gak perlu lah. Mana nih kuri? Lho, rasae. Kae ceritane opo sih? Yu iki dodol nang pasar. Hmm. Terus marung kanceri mancing nduk kali ta nduk pasar. Nduk kali aku bolak-balik mancing gak tau oleh iwak. Lho eh. nanti. Yo mengger. Mengger nanti. Yo nang pasar. Marung ono iwak. Anggur. Iyo lho iyo. Kok kuti. Ah, tak rusu. Lah kono nanti. Nimbangno ana wong tuku. Kon ku koyo kucing ecil. Eh, ana wong nganggur dikukusi. Sing dodol kono bolak-balik nyumbang kentang ae. <laughs> Ngono iku dodol yang luyur ae. Kok nimbangno Ya iki tapi temburu de. Wah, meneh ben aja kasih ngono sih. Wah, kok iki medhetno seduluran niku. Mun balekno lek mriku ning. Balek eh, ae, balik Wis balekno. Balek. Niki kira metu pelu. Hah? Kok lho kok lho. Lho iku kan kabeh sing kok kabeh. Iya kabeh. Wah, ngene stasiun pendok kene. <laughs> Ya apa? Tak kena blas. Wis bisa nang aja ngono ja. Iki dagangane wong. Iya. Dulur. Jalu o. Eh, jalu o oh. eh, ae dikai. Malah malah kecegun pergo iwak iki, Kon juku-jukuan didelok wong maafkan. Eh, maafkan, maafkan. Saya ayo dadi baleni maneh. Yo. Kepengin apa nek butuh apa ngomong nang dulur rundingan sing genah. Isini sini nek kon jukan isini sini padahal aku aku. isin sino ratune iwak. <laughs> <laughs>